قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا Sema, hakika mimi namwomba Mola wangu mlezi wala simshirikishi yeye na yoyote. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا Sema, mimi sina mamlaka ya kukudhuruni wala kukuongozeni qul inni lan yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada sema hakika hapana yeyote awezaye kunilinda na Mwenyezi Mungu wala sitapata pa kukimbilia isipokuwa kwake yeye tu illa balaghan min Allahi wa risalatihi ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا Ila nifikishe ujumbe utokao kwa Mwenyezi Mungu na risala zake. Na wenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika hao watapata moto wa jahannam wadumu humo milele hatta idha raaw ma yu'aduna fasay'lamuna man adafu nasiran wa aqallu adada hata watakapoyaona wanayoahidiwa ndipo watakapojua ni nani mwenye msaidizi dhaifu na mchache wa idadi. Qul in adri aqribu ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada, sema sijui kama yapo karibu hayo mnayoahidiwa au Mola wangu mlezi atayawekea muda mrefu. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, yeye ndiye mwenye kujua yasiri wala hamdhihirishie yote siri yake illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada isipokuwa mtume wake aliyemridhia naye huyo humwekea walinzi mbele yake na nyuma yake liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada ili yeye ajue kwamba wao wamefikisha ujumbe wa Mola wao mlezi na yeye anayajua vyema yote walionayo na amedhibiti idadi ya kila kitu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sema hakika mimi na muabudu Mola wangu mlezi peke yake wala simshirikishi na yeyote katika ibada. Sema mimi sina uwezo wowote juu yenu wa kukuondoleni madhara wala kukuleteni uongofu na manufaa. Sema hakika mimi hapana yeyote awezaye kuniondolea adhabu nikimuasi Mwenyezi Mungu, wala sipati pa kukimbilia kuikimbia adhabu yake. Lakini liwezalo ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu na risala zake alizonituma nitifikishe. Na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake na kepuza dini ya Mwenyezi Mungu, basi hakika mtu huyo atapata moto wa jahanamu wabakie humo milele hata watakapoiona adhabu waliyoahidiwa hapo basi watajua wakati itakaposhuka nani mwenye msaizi dhaifu asiye na nguvu na yupi mchache wa idadi ni wao au waumini sema yenye makafiri sijui ni karibu hiyo adhabu mlioahidiwa au Mola wangu mlezi ataifanya iwe mbali yeye ndiye mjuzi wa ghaibu yaliyosiri. Hapana mmoja katika viumbe vyake anayejua siri yake ila mtume aliyemridhia kumjuvya baadhi ya hiyo siri. Naye humwekea mbele ya huyo mtume na nyuma yake malaika wa kumkinga na wasiwasi. Ili Mwenyezi Mungu ayajue hayo yametokea kukuafikiana na alivyokadiria ya kwamba manabii hakika wamefikisha risala za Mola wao mlezi na kwa hakika yeye keshajua kwa kufafanua yote walionayo na anajua idadi ya viumbe vyote. Hapana kitu kinachompotea yeye.